одімкнув двері. Темінь дихнула глибоко, безнадійно. Порожнеча стисло серце, аж мурашки побігли по спині. Світло жовтої люстри вихопило Іринин портрет на стіні. Портрет похилився, він висить так завжди, не по центру забитий цвях. Поправляв портрет сотні разів, але він щоразу непомітно хилився вліво. Дивно, Ірина того не помічала, а він не перебивав цвяха і майже щодня поправляв портрет, неначе ще раз дотикався до Ірини руками. Портрет намалював сам. Єдиний портрет, який намалював усерйоз. Виконаний він у дещо умовній манері, напівштрихами, трьома олівцями. Ірина йде по стежці, дивиться вниз. Біля її ніг ромашки, але вона не бачить їх, думає про своє. Ми проходимо крізь красу і не бачимо її? запитала вона тоді. Але він мав на увазі іншу думку. Квіти тільки освітили їй душу і мисль. Мисль хороша, але не про квіти. Йому захотілося зірвати і розтоптати портрет. Ступив крок, але рука опустилася безвільно. Нечутний зойк злетів йому з вуст. Він аж жахнувся, що так важко, майже трагічно переживає Іринину зраду. Він уже називав це зрадою. Саме це слово колюче, важке, прокотилося по серцю, мов камінь. Він уперше осягнув його до кінця. Бо, на його думку, це й була зрада їхнім ідеалам. Йому здавалося, що вони мали спільні ідеали, їхній меті. Ну, можна припустити, що мету вона тільки перефарбувала, але ідеали, мабуть, і ідеалів не було. Він культивував їх майже свідомо, отже, нав'язував силоміць. Жити для добра і шукати в тому добрі опертя собі. Щось таке він говорив їй зовсім недавно, і вона погоджувалася з ним, погоджувалася, а сама вже обдурювала. Ірина обдурювала і дивилася на нього чистими очима. Одієї думки його прийняв дрож. Водночас він подумав, що не зможе залишитись сам у цій квартирі. Він думатиме про неї, а вона в цей час зіршею уже назавжди. Вона з ним. А ти йди далі, утверджуй добро. Будь людиною, утверджуйся перед людьми і втішайся цим, своєю величчю або своїми стражданнями. Розлий, розпороши себе поміж усіма і радій з того. Люди будуть вдячні тобі. Хто буде вдячний? Одна людина не змогла бути вдячною. А хіба любов невдячність? Жити означає любити але я вже ніколи не зможу любити. Я знатиму, що скрізь обман. І навіть якщо в цю мить любов існує, то вона вже народжує обман. Всі закохані ошукані. Відчув, що його дедалі пекучіше катує самота. Якби було до когось піти, вилити біль, такої людини не було всі ті, хто зрадів би його приходові, переважно молоді, здорові, щасливі. Вони звикли бачити в ньому вчителя, генератор ідей. З ними можна говорити про корбез'є, беретті, квазари, польоти в космос, безсмертя, про безсмертя тіла, а не духу, про науковий пошук а не вічність великої і справедливої думки, тобто про те безсмертя, за яке не треба платити приниженням.